Po e kuptova, sa të shkoj njëherë nga fushat Djuk dhe do të kthehem. U largua! Ej, Jerry, pala vami. Ah, po, ah, kjo është një ditë e bukur. Ah, epo koha për në punë. Mirëmëngjes, Ben. Faleminderit, Miles. Më lajmëro nëse shikon Otisin. Mos ki merak, e di vetë. Mirë pra, takimi fillon për pesë minuta dhe dua të mos mungojë asnjë. Duk, e ke parë Otisin? Jo, nuk e kam parë fare. Po çfarë po bëja? Oh, oh po. Ah. Hmm, lopët e Xhersit. Ej, Oh, përshëndetje Beno, përshëndetje. Hej, a dini ju ku mund të jetë Otis? Po, unë e di shumë mirë ku ndodhet Otisi. Ju djema qëndroni larg marrëzive të tij. Oh, si të duash ti Ben, do të njoftojmë nëse bie shi gjatë takimit. Po, po, po shiu. Po, sigurisht. Shiu. Hej. Hej, se çfarë shkelon? Çfarë kam të fundit? Edhe. Sërfi ka qenë gjithmonë i sigurt. Erdhi koha më duket. Mirë, kripën ta lëpi. Gati të gjithë. Mirë pra, po nisemi. Jam i pari. Brapa derrkuti. Kur kemi ndërmend të vdesim. Ah. Freddy. Asgjë. Oh, prisni një minutë, një foto. Dakord, dakord. Derrkut, çfarë? Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë atëherë, përpara se të fillojmë, sot kemi një ditëlindje. Qeni Everet, sot mbush dhjetë vjeç. Kjo si thonë, jetë prej qeni. Dhe mos harroni që Ç'kemi? Ç'kemi? Ej, bab, e di që duhet të t'jap disa shpjegime si për shembull e, pulat e shpërthyera mbi mua apo e, për lëngun e ngjitësit, e, për naftën e ka dhe për Ti do të shkriheshe fare, domethënë Sidomos ti sepse ti miku im ke shpirt humori dhe të gjithë e dinë këtë, ne të gjithë e dimë apo jo. Zërdhem. Po po po po po do ulem. Sa kjo? Ata shë... Hapi pak vand! Siç po thoja, Mos harroni që Angari ka festë me Hakimo. Hej, Derkuc. Unë mendoj se ke një bletë ngordhur në hund. Po. Nuk është e ngordhur. Mirë, filloj me rendin e ditës. Mallrat e tregut dhe mos ta përsëris më kurrë. Blerja e mallrave njerëzorë nga urithët nën tokë Është rreptësisht e ndaluar për ju. Hello Moto. Mendoj se atletet e tua... Hey. Kjo, kjo nuk, nuk është aspak një kohë e përshtatshme. E, prit një sekundë. Frenki, e këtu. Frenki, e këtu. Rafshaku. Çështja e dytë. Më lejoni t'ju kujtoj që jemi në stinën e kojotave. Janë të dëshpëruara dhe të pamëshirshme. Rregulli numër 1, qëndroni në grupe. Rregulli numër 2, qëndroni gjatë gjithë kohës brenda gardhit të fermës. Rregulli numër tre, bëni sytë katër. Në rregull, mbaruam. Të largohet duke ecur, duke ecur, një hap, dy, dy, një më të madh. Përse nuk qëndron një minutë? Ai më tremb, paçim. Ah pra Miles, çfarë mendon? Mendoj se je me fat. Shumica e kafshëve kanë katër thundra. Kurse ti do të kesh një më tepër, në lule të ballit. Oh, tani po që ma bëre qejfin, babi! Ulu. E, ja ula. Në rregull, pikë së pari, nuk dua të di kush të telefonoi sot në mbledhje. Po flisje me urithët. Fatlu. Jo, nuk dua të di. Ishin urithët? Por u... Jo, jo, nuk dua të di të thashë. Përse sillesh kështu? Nuk e kupton që po më turpëron? Ah pra këtu e ke hallin ti. Ku ishe sot në mëngjes Otis? Po unë po zbavitesha pak, kot që nuk e provon edhe ti. Fillon me një buzëqeshje dhe ngadalë mësohesh me këtë. Më premtove që do të më ndihmoje të lyenim gardhin. Jemi pranë stinës së kojotave. O kojotat, nuk nuk nuk e kuptoj pse e bën kaq tragjike, thjesht kojota janë. Ato janë të vogla, ne të mëdhenj. Çfarë do të na bëjnë neve ato? Ke shumë për të mësuar. Nuk e kuptoj as këtë punën e gardhit. Me të vërtetë, ai nuk është pengesë. Ai gardh përcakton hapësirën tonë. Dhe sa të jem unë gjallë, nuk do të lejoj që asnjë kafshë brenda atij gardhi të dëmtohet. E po, dakord, kjo është ajo që bën ti. Ti, dakord, kot e ke në qoftë se do të më edukosh si udhëheqës. Hiq dorë, nuk është për mua, ba! Po të isha unë udhëheqës, gjërat do të ishin ndryshe. Çdo kafshë do mbronte veten. Kështu duhet të jetë. Otis. Një burrë i fortë mund të mbrojë veten, por një burrë edhe më i fortë mbron edhe të tjerët. Oh, po, sa keq e kam harruar stilolapsin. Po turnin e sotëm? Atje do të jem. Otis, një ditë do të duhet të rritesh, por nuk mund ta gjesh lumturinë duke shpenzuar kohë me marrëzira. Jo, do ta shohësh. Fileto! Çfarë je duke bërë? Po përmend llojin e mishit që nxirret nga kafshët ku po kërcej. Mish, mish i sheshëm. Bërzolla. Kofshë viçi. E di çfarë? Na mërzite shumë. Oho, pa. Oti, oti. Oti, ah. oti. Ç'kemi oti? Ej, Mad, sa e bukur qenke bërë. Në rregull. Hej, kush është ajo? Janë të reja, shoku, i solli bujku. Faleminderit, bujk! Po, seç i ndodhi tufës së tyre, vetëm ato dy zoçkat ia dolën. Hmm. Ajo do një shok. Hej, shoku, Më falni, por uh, unë nuk mund të mos më binit në sy. Oh, hej, pa shiko. Oh, ti qenke. Shtatzënë? Uh, po, po, sigurisht pra, dua të them nuk bie dhe aq në sy sidomos uh, kur je përballë dhe nuk e shikon atë. Por kur kthehesh anash, duket si gungë, uh, duhet të them e ndriçuar si si dritëz, si dritëz duket. Unë, unë jam Otis. A, a, bëj prapa Daisy, e ka të shkruar në ballë gërmën kë. Jo, jo, jam unë, një akrobat. Vë, vë, në, që. O shoku, ma more shpirtin. Shiko, desha thjesht t'ju uroja mirëseardhje në fermën tonë. Jam shumë i sigur që ti dhe shoqja jote. Nuk sho. Fjala kyç është nuk. Më dëgjo mua. Nuk shikoj. Kjo është shoqja ime Besi. Po, qenka si karamele. Gëzohem që të njoha, Otis. Po, për ty. E di çfarë, do do të shihemi. Ah, e prisha. Nuk ke shans me të, kurse unë me shoqen e vet, po... Ai, ai, ai, ai, ai! Oh, dhe qetësohu. T'u ngjat jeta, bir. Babi! Po e mendoja deri tani dhe jam gati të pranoj faljen tënde. Vërtet? Sigurisht, fundja ke të drejtë, domethënë pra... Në, re, në rregull, në... Unë nuk dua që të të mërzis babi, por dua thjesht të zbavitem. Sa natë e bukur. Më kujtohet kur ulesha këtu me motrën tënde. Unë nuk kam motër. O po, e po kë qenë ti atëherë apo jo? Faleminderit. Mirë. Atëherë, çdo gjë në rregull? Çdo gjë në rregull. Shkëlqyeshëm. E di, unë dua të të pyes për diçka. Miqtë e mi janë mbledhur në plevicë sonte, dhe jo se kjo më prish ndonjë punë mua, por me sa duket ata kanë nevojë për mua, unë jam pjesë e grupit muzikor. U përpoqa t'u thosha jo. Por ata mbetën vërtet shumë keq. Unë u thashë, babi nuk do ta marrë turnin tim, sepse fundja është turni im e jo i tij. I tij, e kupton apo jo? Unë nuk dua të tregohem egoist. Çfarë është imi, është i imi, kështu që ti e kupton. Si thua ti? Otis. Kurrë nuk e kisha menduar se do të kisha kaq telashe. S'kam menduar asnjëherë se do të isha përgjegjës për diçka. Por gjithçka ndryshoi një ditë të bukur. Ishte dita kur u shfaqe ti. Kisha dalë në fushë, kur pashë këtë viç të vogël, shumë të vetmuar, që pengohej me këmbët e veta, domethënë përpara se ti të ktheheshe në një makth. Pra, Të mora në shtëpi atë natë dhe e di që ty të duket e pamundur, po kur pashë lart në qiell, unë të betohem që pashë se yjet po kërcenin. Në atë moment e kuptova që vendi im ishte këtu, të kujdesesha për gjithçka. Ishe ti ai që më bëri të kuptoja. Të dua shumë, bir. Akoma ke qejf të shkosh në festë apo jo? Po, shumë. Jo se fjalët e tua s'janë të bukura apo s'kanë ndonjë kuptim. Askush s'tha të bukura. Unë them të bukura, ndonjëherë edhe të shkatha e them unë. Shumë mbresëlënëse. Vazhdo, bëj qejf bir, e bëj unë turnin tënd. Faleminderit ba, je më i miri. Otis. Po. Bëhu burri më i fortë. Ah, po, ajo proverba jote, një burrë i fortë mbron veten e tij, një burrë më i fortë mund të kapërcejë hendekun me bla bla, do ta kem vath në vesh. Wow! Epo, e mësova. Ej Banki, hiqi thundrat nga skena! Ti nuk je në show-n e biznesit! Çfarë ke? Se po sikur je rritur në plevicë? Dakor, ti je kali i mirë, në rregull. Çfarë ke që shikon more gjel deti? Ma kaloni pak atë salcën me manafera. Po e shoh gjel deti i pjekur. Të gjithë do vdesim, por nuk e dimë ditën. Por ne ditën tënde e dimë, ditën e vitit të ri. Në rregull, sonte për ju kam një surprizë të veçantë. I shumë kërkuar nga publiku, zonja Feza që buçasin orët e natës. Çfarë, çfarë po kurdis ai bujku atje? Hm, a e di çfarë? Unë do të njoftoj policinë. Au, lere fare. Unë do të njoftoj kë të më dojë qejfi edhe kur të më dojë zemra. Edhe pikërisht këtë do të bëj tani, sepse unë e di mirë ç'do të thotë tërbim, zoti Lamp. Unë do të ulem në divan dhe do të shoh televizor. Në rregull zoti Lamp, por kjo s'është aspak e drejtë. Faleminderit. A do kusur? Jo, mbaje. Ju pas keni porositur shumë pizza sot. Po, e vërtetë, po organizojmë një festë të madhe njerëzore. Thjesht një festë, festë e madhe. Festojmë njerëzillëkun. Ej, plako, unë vdes për festa. A mundem? E, po mirë atëherë, unë Do shihemi. Oh, prit, prit, oh, prit. M'ra krahu. Krahu falso, domethënë, krahu falso. Wow. Vërtet që më vjen shumë, shumë keq për këtë. A keni nevojë për ndihmë? Jo, nuk kam nevojë për ndihmë. Ë, bie në kundërshtim me fenë time. Nuk e pranoj ndihmën. Ah, mirë. Unë jam luterian. E po me këtë? A e di çfarë, mbaje vetë? Se është bërë pis. Ashtu? Plako gjeta një krah! Hurra! Bravo! Mirëmbrëma, mirëmbrëma zonja. Të na falni për ardhjen tonë në këtë orë të vonë, por kishim një vizitë tjetër pak më përpara. Tani ne do të marrim gjashtë prej jush dhe në qoftë se bëni zhurmë, nuk e kemi problem të marrim dhe ca të tjera. Djema, filloni punën. Ju nuk keni për të marrë asnjë pulë sonte. Dhe do na ndalosh ti, a? Hë? Çfarë do të lodh? Do na ndalosh ti ne? Pulë? Si mund ta bësh këtë? Ë? jo, por ai po. Ben? Ë, si ke qenë Ben? E, nuk të përshëndetëm se nuk të pam. Ule pulën poshtë, tak. Sigurisht, Ben, si të duash ti. Thjesht po vërdaliseshim dhe kaq. Ti e di sa na pëlqejnë pulat. Ti më njeh mua, vrasës zonjash. Sikur nuk jemi të barabartë në numër, Ben. Ne jemi gjashtë. Kundër një lope plakë trashaluqe, ti. Epo dikush duhet ta drejtojë këtë mbledhje. Beni nuk është më, prandaj kandidoj me veten time. Qentë janë, më dëgjoni me vëmendje, qentë janë rojtarë besnikë dhe shumë mbrojtës. Dhe lëpijnë veten e tyre. Unë nuk dua një kryetar që lëpin veten. Unë nuk lëpihem. Jo më. Dikur unë isha i trishtuar, i vetmuar dhe paksa i depresionuar. Po, një herë të kam parë që pije ujë në bidenë e banjës. Ti pi ujë bideje! Ti pi ujë bideje! E kisha tasin bosh, miku im. Ec tani, se po dalim nga tema. Duk, me gjithë respektin, unë besoj se ke ca tipare që nuk të kualifikojnë si kryetar. Po si, si për shembull? E, atëherë, Hej, unë e bëra këtë vetëm për t'u argëtuar. jo se jam e detyruar, ha, tani, ha. Hmm. Hmm. Po përse e bëni kaq të madhe? Unë kapa vetëm një top, një cep të vogël. Hmm. Kjo s'do të thotë asgjë. Mirë, mirë, le të votojmë. Ec pra le të votojmë tani. Le të ngrenë dorën ata që më duan mua si kryetarin e tyre. Tani ata kundër. A duket dora ime? Dëgjoni këtu, dëgjoni këtu. Ju e dini që Beni gjithnjë ka dashur që Otis të zinte vendin e tij. Dakord, Otis kryetar, unë e mbështes mocionin! O sa mirë! Çfarë duhet të bëj me ju? Qëndroni të gjithë bashkë. Nadi, nuk duam të të humbasim. Oh, mendoj se do t'i bëhet qejfi. Të goditën me top futbolli. Mendoja se do të isha unë i pari që do të uroja Otis. Tani je ti kryetar. Çfarë? U, u, u, Miles! Unë nuk jam kryetar! Unë unë nuk mbaj përgjegjësira! Kjo, kjo, kjo nuk është detyra ime! Unë të kuptoj, po tashmë je zgjedhur me votim unanim. Urimet e mia, shef! Ju ka ikur truri të gjithëve? Është mesi i ditës, do kthehet bujku menjëherë. Tani e keni tepruar fare, fare! Lëre këtë Otis! E di unë pikën tënde të dobët, Mike Bisha! Çfarë? Mike Bisha! Mike! Çfarë lloj kafshë është? Unë nuk e di, po qenka i papërkëthyeshëm. Unë them ta vrasim. A? Mu. Po përse e godite atë? Çfarë mund të bëja tjetër? Ai të pa? Mund ta kishe vrarë! Po më rreh pulsi! Iiii! O sa keq, shumë keq, shumë, shumë keq. Keq! Të gjithë duhet të qetësoheni. Vetëm qetësohuni, mirë. Po, po si do t'ia bëjmë? Si do t'ia bëjmë? Çfarë? Ha pra, ti je kryetari, na udhëhiq. Kjo, kjo, kjo nuk është punë për kryetarin, kjo është një situatë tërësisht krejtësisht jashtë normales. O, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Duhet që të zhdukim trupin. Qepe! Ai di shumë tashmë, duhet ta zhdukim. Mm. Ta heqim qafe. Asnjë nuk do zhduket prej këtu. Bujku është njeri i mirë. Ka qenë i mirë me ne. është vegan, e bekoftë zoti. A, dhe... Çfarë do të thotë vegan? O, e di unë këtë. Jo, jo, e them unë, që nuk ha asgjë që ka fytyrë. A, jo, jo, janë vegetarianët. Vegetarianët duhet të hanë në errësirë, apo jo? Ata janë vampirët, ha pra. Mund të hanë djath? Jo vetëm djath. Veganët nuk hanë fare prodhime bulmeti. Torta është me vezë, ha? Po nuk lejohet asnjë lloj bulmeti. Pse s'lejohet bulmeti? Kjo do të thotë se nuk do bëhem kurrë vegan. Unë vdes pas erës së pastërmasë. O, oh, e thashë më në fund. Po kush do tha ta bëjë? Mendoj se nuk kemi shumë alternativa. Shoku, ky që ha rrepa, thua, më keq se unë madje. Shtyje. Po zgjohet më ndihmon ti, a? Po tjetër. jepi! Ah! Një prej nesh, jepi, do t'i të në punë, në vartë, në tokë. Ja shikoni, një, dy, tre, uh, hej! Libri. Mirë atëherë, ishte ulur poshtë pemës, po lexonte dhe diçka i ra në kokë dhe... E gjeta! Shumë e lehtë, s'e bën molla atë. Unë vë bast që po! Do pushoj tani, na na na duhet diçka më e madhe. A mund ta ha unë mollën? Çfarë ke që shikon? E hëngri. Po boll se na mërzite, të gjithëve! Na mërzite. Mirë, derisa t'ia mbyllësh ah. sytë. Unë do ta qëlloj. Mirë, ah. ikim tani. E patë, duket si i ri. S'qenka dhe kaq e vështirë kjo puna e kryetarit, e? E kuptoni se për çfarë e kam fjalën apo jo? Ah, ç'kemi? Mirë, si keni qenë? Patët ditë të mirë? Po. Pra, e Otisit ishte kjo ideja? Ha, ha, pa, ne jemi vija e dytë e frontit mbrojtës, në qoftë se ne shikojmë ose dëgjojmë ndonjë gjë të dyshimtë, unë duhet të lajmëroj Otisin me një kakarisje, ho, ho, dhe jam stërvitur shumë për këtë gjë, dëgjoje. E kur të vijë momenti, ka për të qenë shumë e fortë, por tani, E po mirë, pra dhe një sy të shpejtë rreth plevicës dhe pastaj paçim festë! Ej, ej, ej, shikoji ata, lidhja jonë e re e brendshme, urime, Otis! U, uh, pa shikoni ata! Sa më inatosin këto gjëra Po e kapa ndonjëherë atë mistrecin e vogël E di si do ta bëj Unë jam kryetari, apo jo? Oh, oh, oh, po, tani ti po flet si kryetar, apo e kam gabim? Fole, fole, ec, ec! Radio Mars, e? E po, nisemi. Pastaj u thashë, kjo quhet mundësi e lopës. Pra, po dëgjoj muzikë, po ti a dëgjon muzikë? A ti bujku, të ka ikur mendja e kokës? Duhet t'i telefonojmë policisë! Duhet t'i telefonojmë policisë! Qepe! Qepe! Qepe! Qepe! Po më vjen e rajk. Randall, përjashta është një lopë. Herë më lopës është. Sigurisht që ka lopë përjashta. Jo, dua të them këtu ngjitur me murin e shtëpisë, duke u zvarritur, si fantazmë. Jo, lopëve nuk u pëlqejnë shumë shtëpitë. Ato pëlqejnë të dalin në fusha dhe pastaj të hanë bar. Nathan Randall i tretë, unë nuk jam e çmendur. Kam pirë ilaçe për mungesë vitaminash. Mos më rri ulur aty si hu, duke më quajtur mua të çmendur. Oh, ty të ka ikur mendja grua, se ku të ka ikur unë nuk e di. Të ka ikur. O sa qejf, ky është qejf Më pëlqen ky oti siri Në rregull, e mban mend si duhet bërë O, ai e mban mend Unë e mbaj mend O, ai e mban mend O, ai e mban mend Do bëj çfarë të dua, kur të dua, sepse kështu dua. Ej, ti ke ardhur në vendin e gabuar. Ja, ja, ja. Çfarë patë? Oh, plako. Ja. Kjo quhet përmbysje e djalit. O mos e kanë me lukëri! Hapni krahun, duhet të hapni krahun! Nuk mund të hapim krahun, mbahuni! Ç'mund të ketë më keq sesa kaq? Me siguri do të jetë ndonjë grup adoleshentësh. Kanë dalë të bëjnë gallatë me makinën e mamit. Do u japim një dru e do t'i nisim në shtëpi. Eh, fëmijët! Një kontroll i mirë me dru s'bën dëm. Heheheh. Këta kalamaj që dënden me koka-kola, karamele dhe pastaj... është makina jonë! Po shoh një thundër! është një lopë në makinën tonë, i pashë thundrën! Po, ju flet Nora Bidi! Ç'është kjo, çfarë pastaj? Pra pashë makinën time në televizor dhe brënda saj është një lopë! Edhe pashë një lopë jashtë dritares. Mendoj se kjo ka lidhje. U? Mos kujto se nuk telefonoj prapë, Geri. O, kjo po, mirë. A, do të na kapin dhe do të na bëjnë fërtele! Ah! Besoni, djema, a më patë mua, nuk më bëri syri tërr. Po, po si, nuk u trembe fare ti. Më duket se u pengova me këmbët e mia. E lamë ashtu siç e gjetëm. Mirë atëherë, Otis, dakord atëherë, në të njëjtën orë nesër, ë, dakord? Hej, djema, a e imagjinoni dot Benin të bënte gjëra të tilla, ë? A, shumë dhe fjallë. Ma, ma shpjego pak, saktësisht pse po e bëjmë këtë? Sepse dhe babai im do ta bënte. O, o, pse nuk shkon dhe argëtohesh, sa rri unë këtu? S'bëhet fjalë, ne jemi shokë. Jam këtu me ty. Vërtet, jam mirë. Dakord, e provova, ah. shihemi. Do të sjell ndonjë gjë për të pirë? Prem prap. Hey! Ah. Eja kur të duash. Këtu më gjen. E ke problem me ty? Jo, jo, domethënë, sigurisht, s'ka, s'ka problem. Po, sot sa më merret goja. Prit një sekundë. Ja këtu, vetë, me lejo. Jo, mund të ulem dhe vetë, mendoj. O, zot i madh, o, zot i madh, po lind bebi. Çfarë? Bëra shaka. Mirë, mirë, faleminderit, sa nuk kapërceva gjuhën. Është e bukur, apo jo? Gjuha ime? Nata. Ah, po nata, po bukur. Im at, i pëlqente shumë yjet. Më thuaj, çfarë tipi ishte? Im at, ishte i mrekullueshëm. Më i madh se jeta e tij. Çudi, s'kishim as të njëjtin gjak. Ai më gjeti, më rriti. Nuk i kisha menduar më parë, por tani kuptoj gjithçka ka qenë për mua. e vetmja familje që kam patur. Natën e fundit kur biseduam, më foli për natën kur më gjeti, pa në qiell dhe tha që yjet dhe më ka marrë malli. Oh, po ti, domethënë, nëse nuk është shumë personale, nëse po e teproj me pyetjet e mia ti mund, e di çfarë, shumë keq, lëre fare. Dakord, mirë, nuk di nga t'ia filloj, isha e martuar dhe çdo gjë dukej mirë. Më duket sikur ka kaluar një jetë që atëherë. Një ditë ia behu një stuhi e fortë. Besi dhe unë ishim në lëndinë dhe u strehuam në një zgavër. Por kur shkuam në shtëpi, pra gjithçka ishte shkatërruar. E di çfarë mund të them. Hej, ti je djali i Benit. Otis, apo jo? Pra, të kanë bërë ty kryetar. e, o, sa mirë. Kujtove se do ta zije kaq kollaj vendin e tij? Otis, ku ishe ti? po të fërreheshe, po zgërdhiheshe me ata miqtë e fermës? Por mund të kishe qenë ndryshe, po të kishe qenë me të. Por ti nuk ishe, ha? Mirë, që këtej e tutje ndryshojnë punët. Kur ne të vijim, ti do të kthesh kokën. Ca kafshë do të mungojnë tek-tuk. Ej, fundja ky është ligji i natyrës. Do të jetë sekreti ynë i vogël. Oh, djali i Benit. Po që se të hipë në kokë dëshira për t'u bërë trim, do të bëjmë kërdinë në fermë. Tani kthehu dhe bëji të tërë të ndihen të sigurt dhe do të takohemi nesër mbrëma. Mos harro. Do shihemi. Shihemi. Ti je i shëndosh. Ej, babi, unë doja të isha atë natë. Ti ishe një baba i mrekullueshëm. Unë vetëm nuk e di ç'më tha truri. Për një minutë mendova se do të zija vendin tënd. Por ato, ato kojotat pra, ti do u kishe bërë ballë atyre, ti nuk do të ishe përkulur. Vërtet unë isha shumë i frikësuar. Ah, unë gjithmonë e kam thënë që nuk jam si ti dhe nuk jam. Por do doja të isha. Jemi si shokë, shokë të ngushtë. Jo Pip, mori fund. Do largohem. Mirë, s'ka lutje. Vazhdoni jetën tuaj. A pra Otis, do bëjmë çfarë të thuash ti? Po këtu është puna, nuk dua të bëni si them unë, nuk dua të më dëgjoni fare. Mos e dëgjoni atë. Mjaft përsërite fjalët e mia. Na, mirë, pra mirë. Siç thua ti është që ti do të rrish nëse ne nuk bëjmë ato që thua ti. Bletë e ngordhur. Po, faleminderit. Ho! Oh! Oh, prapë e gjallë kjo! Duk, ti je kryetari, mblidhi të gjithë qentë, mm. Ju djema mund t'i drejtoni punët më mirë se unë. Patjetër, Otis, si të duash. Po, unë kam jetën time për të jetuar, unë nuk i përkas më këtij vendi. Ç'kemi? Hej. Çfarë ndodhi Otis? O, të lutem, mos më thuaj asgjë. Ah, shiko, është e ngatërruar. Po që se je lënduar më lër të të ndihmoj, do ta bëja me gjithë zemër. Do ta dish çfarë ndodhi unë ngriva, në rregull? Dje mbrëma nuk arrita t'i përzë kojotat. S'mund të bëja asgjë. Ato do të kthehen sonte, kurse unë s'mbroj dot asnjë. Të gjithë këtu, të gjithë besojnë tek unë dhe unë nuk mbroj dot asnjeri. Oh. Otis, udhëheqës i mirë nuk është ai që është më i madhi apo më i forti. Udhëheqës i mirë është ai që ka një zemër të madhe. Po shprehje e bukur Dejzi, me të vërtet shprehje shumë e bukur. Po të them diçka. Me të vërtet që do të më mungojë Besi. Dakord, nëse e ke marrë këtë vendim, unë të kuptoj. Por dua që të dish vetëm diçka. Edhe nëse ti largohesh, unë kam besim tek ty. Otis! Otis! Mirë Pek, merre e shtrua, si, si është puna? A, a ta morën, a, ne duhet të... A, e, ja! E, e gjeta, djema, djema, e gjeta, djema. Otis, kojotat, sapo ndodhi. Po ato morën Etën, Anën e ndoshta gjashtë pula të tjera, nuk e di. Nuk kishin ardhur kurrë më parë ditën ato. Ato e dinin që unë i prisja sonte natën. Më mashtruan. Si the? Asgjë. Otis, kanë marrë dhe Madin. Ha? Oh. Ha. Ato kojotat janë të forta. Çfarë? Kojotat janë tepër të forta. Po mendoja se ç'mund të bënte një më i fortë se ato. A do të kujdesesh ti për çdo gjë? Bëhu i fortë. Kthehem shpejt. Darkë. Sa krijesa të mrekullueshme jemi. Unë vdes për pulë. Pjesa më e mirë është lëkura. Mm, ah, ah. Si the? I lig, i lig, edhe të ligj i merr uria. Në një kalësht të qetë. Kjo këtu është e imja, Piqeni sa të ha vogëlushën për të hapur oreksin. E di pse? Sepse jam i ligë. Lësho e zogun, Dag. Otis! Otis! Oh, bravo! Më në fund të erdhi frymëzimi për të bërë trim! Mm. Dakord. E para do të heq zogun e vogël nga duart që ti të mos ta hash. Pastaj, ndërkohë sa ti ngrihesh nga toka, unë do të kem mbledhur pulat dhe do të largohem prej këtej. Dhe si mendon se mund ta bësh këtë? Ëh? Mjafton. Mjafton. Atëherë, pa shikojeni heroinë. Kujtove se do të fitoje në strofullën time? Tani ulu mirë atje dhe shiko se si ne hamë miqtë e tu. Ç'është kjo? Një burrë i fort mbron veten. Burri më i fortë. Mbron dhe të tjerët. Tani po do shohim gallat. Unë po nuhas frikë. O, mos, ju thashë që ata e nuhasin frikën. Me të vërtetë? No, pa, unë vi ka merë, kam shumë frikë po shme. Mos u ndani nga unë djema dhe do t'jeni mirë. Në rregull, unë do të ruaj shpinën tënde të shishme. Domethënë shpinën tënde. Hej! Më fal plako, e është pisa jam, jam nervoz. Kjo është ushtria jote? Unë mendoj se duhet të sprapsesh ca hapa mbrapa. Më falni, e dini çfarë, më lini të një moment. Mirë, mirë, çfarë duhet të bëj me ju? Oh, mos u bëj merak, kam diçka të veçantë për ty. Mos guxo të kthehesh. Bip! Duhet të përdorësh hekurin. tash më mirë po e qëlloj me shkop. Po, po, e mora me shkop. S'bëhet fjalë, po ishte me kojota, po ku mësoj të bëj kikiki, Se kur të kthehemi në fermë, do na jetë shtuar një banor i ri që vjen për të. Daisy, e zunë dhimbjet e lindjes kur ike ti. Po! Daisy është Po rri viçi shoku. Pse, kujtove ti se s'do ndodhte. Do i fryhej barku pa mbarim. A është mirë ajo? Duhet të kthehemi sa më parë. Nuk besoj se duke ecur në këmbë do të arrijmë. Jam i sigurt që do të jetë mirë, Otis. Miles, unë duhet të jem patjetër atje. Hmm. Mund t'u telefonojmë dhe t'u themi ku të vinë t'i marrin. Duk, oh, çfarë po ndodh? Otis, oh, mendoj se Daisy është duke lindur, jam i sigurt. Erdhi koha më duket. Oh. Otis, isha aq e shqetësuar. E shqetësuar për çfarë? E kisha situatën në kontroll. Qetësohu, jam këtu. Ndërsa unë jam këtu për ty. Mirë, vajzë, po ecën mirë. Lako, duket sikur ka dhimbje. O, oh, po, shumë e thellë kjo që sapo na the. O, oh, më fal nëse unë jam njeri, në rregull? Si ka mundësi kjo s'ka lindur akoma. Ajo, ajo të jetë ajo, po jo. A, po, sikur, sikur, sikur të ngecë viçi, a, sikur të ngecë. Si te? Do ngecë rrugës, pastaj do të ngelet gjysmë lope? Nuk thashë gjysmë lope unë. Po e the, sapo e the. Hej, ti, hmm? kështu thashë unë, gjysmë lope thashë? Mos më ngatërro mua. Shikoni. Është një djalë i bukur edhe i mrekullueshëm. Shko merre. Është i përsosur. Si do ta quash? Po mendoja për... Unë dua... Ben. Mendoj se është mirë. Tungjatjeta i vogli Ben. Ej ti djalo, pa shiko. Shikoni. Shikoni vogëlushin tim. Shko. Ej Otis, po bisedonim dhe e dimë që mund të kesh plane të tjera, por ne do të ta dinim shumë për nder sikur ti të rrije këtu me ne. Dhe po thoshim nëse nëse ti ke mundësi të rrish edhe ca më gjatë këtu me ne. Po ju them vetëm këtë. Sa të jem gjallë asnjë kafsh brenda këtij gardhi nuk do të dëmtohet ndonjëherë Nora Bidi, jam një grua e çmuar dhe si e tillë duhet ta trajtoj veten.